kai loidorei ho serio machos afese me kai tus odontas autou ektinaxo kago se ektouflo theoro ti moi poies ego se poieso eis fulachen apelthein hopu axios ei gerasai loidoreis me fulachita ου φροντίσδο σε. Φίλον έχεις καί με χεουρεέζεις έχοντα. Καλός λέγεις, ιδού σουν χωρό